Eklas, good morning. Hello, Eklas. Yes, sir. Uh, boss, moto mo, boss? Yes, sir. Uh, di ako sa kuan dapit. Di ako sa Ayman mo dapit eh. Nami sa Birama, sir. Birama? O, di ako sa reclamation. Uh, member, sir. Ha? Member. Dili. Dili charge niyo. Reclamation? Ah, uh, kuha sa na ba ang kompleto nga detalye, eh, sir? Do, ha? Kuha sa moto, mga mo. Oh, yes, sir. kinakoy problema pud gamay, kinakaligis, magugod. Oo. Nakaligis kong trabaho, luwi kay trabaho. Di ka kung ako ni boss? Ambot ka na siya, wala ko ka. O <laughs> niya ka mo may mo to, di mo mo sabang, nakaligis kong trabaho. So, for mo kabawa na siya, kay nga mo sir, kanang motor o man ganun sir? Isod na ba kay, ang kabaw na suot auto. na ya pagaligid labuak ang windshield diri ligi pa sa auto dito asod sa kabaw ang auto ang auto dosod sa ang kabaw nasod sa auto eh sige na magsapa na mag-standard kung may ito ngit-ngit ba Oh, de. Oh, ni ini to ninyo, dag yung kapaw ini sa nga magatong ibilin dan po. Oh, Madag na siya. Ya, pwede na to niya sa ospital. Kapaw? Oh. Ambol ga, sir, wala ba kay bawa na? luoy kay kabawod po say. Wala ba ko kay bawa na sir? Sus kang lapukar ba niya murag duda ko nabalik itong gusok niya bakit mo miniigo. Mm. Eh, luoy kay sigila kato kato katong suway da si budok ka. Ah, ito na tingnan nila siya dalon sa kuhan sa mga ah, doktor sa mga mananap. Doktor sa mananap? Oo. Uh, mananap ka ng ah. mga kuhan, mga gasoper, ana? Wa. Ah. Sa ah, veterinaryo tingali na siya, sir? Wa, may ablirong veterinary. Oo, oh, maulagi. Maulagi, mamatay ni noon ni Ugma, di takatog ini. Ako, di ko kato, ika, di po kakatog ini po. Ambot kita. Wa, di mo kasuway di ka, kabo di na sa auto. Wala ka, sir. Tumbuha nga po, lagi na ang kabo sa auto. Gamay-gamay na nagabawa, sir. Ha? Gamay-gamay ang gabawa. Gamay-gamay, igo-igo po niya na ipakapin itik. Naligsan ba? Mga itik. O di pwede ato analang sa grila sa inyo ang kabaw. Ah, dili pwede sir. Eh, guwan eh, man. Ano man? Hugaw man ko. Ato mas gawas. Kuha man nga mo sa Kamang uh, ah, hinlo ni ang iriya sir. Hinlo ni wa. Yawadyo ka man. Mas naguol ka ako sa Suspaita. Ini gusto eh. eh Yasan ta ni bili ng kabaw. Ambo na ka sir. Asa, asa na. Kung ato ning dadun sa kuan. Sungwa sa IR e nila. Ah, uh, wala sa kukay bawa na sir. pretty manawa ka tsuwa mo tana kag dawat bus kabaw ah mo ko daw sa kwase sa kanang uh, telephone number sa tsungwa sir ah mo ba ko ibawaan nga ka na sa may katambag sa sa ni kabaw buang at kabaw eh Awa ko kay bawo lo sir, wag ko yun sir. Libog yun ko sir. Waba? Okay, wag ko suka na suka. Laki kambal, ato lang tayo nga nung painkiller ba? Pero hindi sakit ba? لنا ولا سجدة Huwag tambal? Wala yun. Huwag yun hindi yan. Telinol ba? Di pwede ato tayo na ng telinol. Ambot siya, huwag yun kay Bobby na. Ah, inin, anin ah, lang ka ato ah, lang na doon kabaw ah, ka. ginapadong auto na ko yun. Anak lang po ng kabaw po. Huwag yun hindi <laughs> oh, yan. Di ata, inigto na ko sa auto niya na discussion take damage. Asan ni standby? Pwede yan standby sa inyo, ha? Uh, Kaya paunog ma. Ah, uh, ah, double charge naman ta Double charge, oh, charge na lang ko ninyo sa garahe, ana. Oh, dili, mag-double charge yung bali, sir. Kaya kung nakituwing ko, di man may makatuwing. Kaya naman ang sakinan. Oh, way, kaso. Adi, ah, dili, lang da sa inyo, ha? Patubangan sa ha? Oh, baligikan sa kwan, sir. Bigikan sa... Oh, double charge. Gikan sa inyo, ha? Padong sa Honda, ini kabuntag uh, ah, charge na napukunin Oo. Oh, eh, problema na. Parigor yun ang presyon na mo sa kung pila yung mong kuhan charge sa oh. kuhan. Parigor na. Oo. Oh. oh, sige. Uy, kaso na niya, ang kabaw, ibili lang po na gusto sa auto. Ah, uh, di ka na mugawas eh. So, mugawas? <laughs> Problema ko na sir. Ang bususa ko na siya. Huwag ko hindi na sir. Mo ba? Uh, ah, Tulang ka nindadong police station ng kabaw. まあ、Musiknya ini no. Oh, sila na lay ko ano kay. Ako kawato no ritong kabaw no. Tuaran mga to sige sagit. Duda ko gigutom po to na may makaon nila para kabaw. Na, sa moto sa hello kayo akong area dito sir. Koy makaon para sa kabaw. Usay kanon ang kabaw boss? Ah, sagbot na sir. Sagbot? Oh. Wala di sagbot na sinyo de. Wala yun. Uy, asi matato na lang ko unya gikan sa rekla ngita ng tagsagbot ito lang kog lang lugar niya nay sagbot ato sa pagkanon Hello Hello sir Oh pwede ngita tag kanang lugar nga nay sagbot ato pagkanon Ah uh, Naglibog ko na ko na sir Ha Naglibog ko na sa ano to Wadi grabe po daw mo kasaway kabaw na sa auto na awala yung suwesa boba wata bisa garing kuan bisa kung sam napa karon suka da suka karon pugudungo kana sa di di mayo ay ibilin eh, na tong auto kabon na to sa Kristo truck ambot ka sa wa yung basuway na isa kaya na to sa eh refer ko no tika sa kansa sa kanang mga ah pulis eh pulis oh Oh, ano mo niya? Sa una, asal na karga ang kabo? Gamay man nila. dili uh, i-reply sa, sa pulis kung unsay uh, manawag sa kong pulis ha oh. ah sige di may kuan diri tingali tala ko kung sa numero sa pulis oh sige sir. pero sige lang wa ko makitang lain kanang ako na itatod kabaw diha kay i-terminate ba gud ni gud o may lain ay nabirama ni no na may sahin eh, no A, A plus yes sir nasa tuo ah uh, ikan ka 20 kita ko ana. oh sige lang ani na lang kanang mangita na ko ulay sakyanan pakyaw na ko gate niya sakyan mong kabaw niya ato na ihato dila <laughs> oh yubi ambo sa kito sir wagyo ko ideya na sir kisa kisa din ide ah si si sir sir ha hello hello sir oh si si sir ni si sir ah oh sir mga 30 minutos ihato na kong kabaw dahil eh. ni anaan dami story ang saon tani ay taon na taga ah uh, sa police na tingali na sir Dede suwe dede nak deh. Halo. Putol-putol na siya. Sige na lang, nawagan ko pulis. Oo, oh, sige na.